Ángela Peralta estis mexica pianisto, cantistino kaj componistino, kiu de frua aĝo pruvis sian muzikan talenton kaj privilegian vocion. si komencis siajn studoin en la de ses che Manuel Barragán kaj Agustín Banderas. Okjaraĝe si jam estis aclamita. cantante la cavatina de Belisario de Donizetti. Cae en agio de De Quinn pos fini sia in studo in celerasia conservatorio de musico, si ensenigis Eleonoran en Il Trovatore de Giuseppe Verdi. Tiui successoi donis alla patro la certezzon che la cnavino Havos brillan estonton, Chiun li devas apogi Cai curadjigi. Europo estis La alirica centro, Chiun la cnavino Devas concheri, Cai tien voyagis Angela, Accompanita de sia patro. Tie, Si giois Grandam successoim. Si debutis En la scala de Milano, con Lucia di la de Donizetti, interpreto por quio si devi saluti tridec du por danci la uazion. Antau la regio Victoro Emanuelo la Dua cae lia Gino, si cantis la sonambula de Vincenzo Bellini, quio estis ricevita con granda acclamo. Prescau dum tri iaroi si presentigis en plurai Europai grand urboi, ciam collectante entusiasmain applaudoin. La successoi en Europo venis la crom nomo Mexica Nightingalo, per ciu on inomas sin ec hodiau, char si havis grandan vocian technicam cae interpretam capablon, cae si maestris bel cantum ciel neniu alia tiamacantistino. Tia technica postulo estas videbla en siei componajoi, enfasas commentisto. Laehoi de siei successoi en Europo atingis Mexicon cae la imperiestro Maximiliano la unua petis al si reveni al Mexico por canti ce la imperia Mexica teatro. La sozio ricevi cin cae sia in presentadoin cun entusiasmo, emozio cae laudoi. Si faris tre successan turneon tra multei Mexicai urboi cae estis nomumita chambra cantistino del imperio. Ancorau duan cae trian foion si alternisia in turneoin inter Europo cae Mexico, cian cun la plei alta approbo tiel de la publico kiel de la publicajul. En Madrido si ed sinigis al sia cuso la verquisto Eugenio Castera, quio signifis quiel est discutime la malcrescon de sia publica activezzo. Si tiam comensis componi. Si estis autoro de plurai vercoi en quiui si reflectis sian Europan trainadon, sed sen sian amon al sia patrullo. En 1875 oni perigis tipan albumon de tiu periodo cum plurei componajoi quiui attestas pri la sentemo quium Angela Peralta cun Javes cun la tuta Mexico tiam tiel proxime al Europa gusto. Si vercis falsoin, romanzoin, mazurcoin, danzoin, fantasioin cae melodioin quelcae el la pezoi bildigas la romantica netoson de la tiamai altai sociai rondoi. Tre placiai vercoi estas inter aliai la romanzoi Mi amos lin, cae la desiro, la valsoi ne forgesu, cae for de vi, la fantasioi, pensante privi, cae nostalgio la dansoi Margarita ca in memoro primia patruio. En Mexico, si fondi sian oper companion ca in turneis presentante il Trovatore ca in Aida de Giuseppe Verdi ca in l'operon Gino Corsini de la Mexica componisto Melesio Morales. Nia nightingalo farigia ciu tage pli inda je la famo quium si atingis, cae la Mexica publico trovas en si sian plei amatan artiston. Grandega nombro da bucedoi estis jetitei sur lecceneion, cae la plei entusiasmai bravoi cae la plei lautai aplaudoi estis la justa omaggio al artisto. Dum la turneo tra Mexico, sia oper compagnio estis victimo de terura epidemio de flava febro, quiu mortigis pluren el siei membroi, cune al Angela Peralta mem, quiu forpasis iela agio de tridec ocjaroi.